Simon Fuch, ongi etorri zuri. Mil esker, mil esker. Orduan, uh, eh, asut eh, kolektiboaren ganik ukandugu, gomita bat berriki, izurako latsagan emanen duzuen lurrez estali antzerkiaren ikusteko, nuntik ateratzen da lurrez estali antzes lan haua, eta norz izte xuxena. Bo, asute, zera, asute kongira, eh, arte dramarekin abendu arte hor, eh, buru belarri amaiten, eh, denetan, Euskal eta ustut bagi berri nuela ere, eh, badu, eh, hasi ginen hori la, nurez ez prestatzen urtean, berri nuela ere gure antzerkia egiteko modela pixkat eh, muitu eta, eta beste arrisko batzu hartu. Gure ideia zein da, uh, instalatzea leku bakar batean, eta ez uh, joitea bidan eskolegi guztian, gure antzez lanaikin, bezik eta eskolegi guztia etortzea gure gana. Eta baliatzea gure indar eh, guztia, mintzatzeko, importantea zitzaizkigun gaietaz. Eta joan urtean, ja, asia ginen, eh, pentsatzen, mintzatzen agunekin eta hori, eta Europa sutan jarri baino eh, erabaki egin nuen, eh, laborantzaz mintzatzea. Uste bai egin nuen, baitugu baitu guren dik, zinez funtsezko gai bat dela, eta erotik lotua dela gure kulturari. Ez bakarrik mitoetan edo karta postaletan, bezik eta egunerokoan, aragian lotua dela laborantzari. Eh, manez eta biak, eh, hosti berriko lartzabaleko gira e, zera, sortzez, hortik hor sortua eta ondituak, eta eta gure inguruan genitu, hortzaroan ingure inguruan genituen lagunak, eta paisaia aski gutxi guzten da, oholtzak gainean, eta hor duen bon, goazen horat, eta bat goazen horat, goazen eh, gure e, eh, <laughs> sorterrida, metan hosti barrera, mintzatzeko eh, laborantzaz, eta gure gaur egungo erriaz, eta euskal erriaz mintzatzea algira laborantza metafora erabiliz, gure mm -hmm. gaur egungo euskal erriaz. Mhm. Eta sigira pixkanak horren ingurian, eta ezken mm, final ni horrek iratzi dut lana, eta bildu ditugu hainbat eta hainbat lagun, uh, baina hasieratik pentsatu dugu behar ditola eh, lagun batzuk ez bakarrik hemengoak, eta ez bakarrik hangoak. Den eta Euskal Herri guztia representatu nahi behin bada antzeslan horrekin, naiz eta eh, antzeslan gertatu han bertan, izolan, latxaga gazteluan, eta zalditokia dena orain, baina behar zidela Euskal Herri osotik lagunak, ordan bada, behira, bai, amaika aktore, eh? amaika aktore, uh, iruzaldi eta traktore bat, bat, uh, antzesten uh, <laughs> lan hori. Nor dira, preseskizien eh, lagunak pixka bat uh, jasta ukan dezagun? Ordoan, eba, e, biztan dela, manez haida, baina bada iparletik e, bada jen, e, bete semea, sumaigo Ozte, eh, eh, gure horbilago eh, latxagetik bera rigoen eta bere alaba, eh, maite arte. Eh, bada Ramon Aguirre, bera aktore ospetsua, famatua, eh, presidena berrizizena gurekin hartzeko. Oier Zuniga, Iñaki Ziarusta, Bilbotik, eh, Miren Tirapu, Leitzatik, Nafarroatik. Eh, e gehi, gehi inguruan diren hain bat jende, argi peruna, guri laguntzen, eh, David eta Dani Bernuez, argi egiten, bai. eh, filu balandiaran etortzen dena bera tolosatik, soin noiteko, beraz izango gira ogoi bat pertsona lanean, Amerika aktore holtzan, eta gehi dantzari bat etortzen ari parisetik, gure laguntzeko, ba, eta erabaki duguna, ez ere estrenaldiak ingo dugu mehiatzako eta eta hori goitea iru edo lau hasti buruz, jendeaz eh, petatzen bali e, eh, momentu zongi joan eta eh, bada, amaia arbera biztan dena, han e, dena, eta bai, eta, eta, eta adi dena, adi dena ere gurekin, eta bere zaliak ere baita, eta hmm. bere traktorea. Hmm. Uh, eta fini. Eta fini. eta fini. Antzerkilari profesionalak eta amaturak, elgarrekin. Ba, ba uste dut, pizkat dikotomia hori profesionala eta ez profesionala uh, beti inpostatoa izan zaigu eta uste pizkat bai. artifiziala dela, gure euskal antzerkiko uh, uh, kasuan, zeren eh, bat antzerki amatoriak beti uh, eraman du uh, asko zazere profesionalok, baina ugunago Euskal Antzerkian, Gaia, Funtsa, Mamia, eh, resistentziarako antzerkia, eskola antzerkia amatoriak uh, eraman du beti, eta eta nik hortatik edan dut, gatu dut, eta hortik ikasi dut antzerkia, ezke final, ja, pixat, pixkat formatu ondoren, egin ondoren, Europako itzulia antzerkia eginez, hon hartzen ez gerotak gehiago, izokinak bezala, etortzen ito, izela iturirat eta eta eh, antze hor bat diren eh, antzerki eh, antzerkilari amatoreak kristoan aktoreak dira mm. eta uste dut ez dela, ez dela pentsatuko norden amatore norden profesional bezik eta asigira errepikak egiten eta uste be, bezik eta jende sartuko da historioan eta pertsonaiarekin maite mendiko da segur, segur, segur Igorri duzuelarik zuen gomita, egiten duzu pixka bat, kasik igandetako familia bazkari baten antza duela zuen eh, antzerki horrek lurrez estali egan duzu laborantxatik abiatzen ziztela, baina gaur egungo gora bera frango ere aipatzen direla antzerki hortan. Historioa bera fite kontatzeko, da, familia bat berriz da uh, eh, udaz eh, eta gelditzen da, fan, anai arrebak, eta hori, eta sentitzen da, etxaldea bera, pizkenaka, peko horrekara doala, Eh, etxalde hainitz bezala, e, eh, zorez eh, itoik, eta ezin helduik garrengo e, funtsesko arazoei, eta eta eta heldu direnak bakantzetat horrat, familiakoak, berriz, eta pasa, edo, edo ba, zomete, haste pasa, e, saiatzen dira lotzen etxaldeari nostalgia batekin, baina e, berain nostalgia sekula existitu ez den laborantza bati lotua da. Eh, eta nahi egu mintzatzea Eh, zer ziren funtsezko eh, erronkak izan direnak eta gisegitzen dutenak eta iraungo dutenak, lotuak direna noski ekonomiari uh, nola egiten da, zer gen batzeko, nola egiten da TVA, noiz, uh, noiz erosten masinak, zertarako zera da, uh, zera Europak diru laguntzak ukaitea eta eta uh, laborantza duin bat egitea batera, uh, ze likagai, nola egiten dugu, jakin da Euskal Herrian jaten, fea, eko dugula jaten dugun horaren eh, lau edo bosta baizik, alta bat dira, lugaldeak, bat dira, laborariak, mm. nola sortatu egiten, eta zer diren horren horrean egiten diren uh, proposamenak, eta gero ere, lotu, uh, eta betidanik uh, izan ditugun uh, arazoak gure erritikietan. Arazoak edo erronkak e, noitena maitatzeko, uh, maite mintzeko, uh, jakinda, gara sistema nolakoa den, uh, gure barnek aldean, dena egina dela uh, joiteko uh, beti midisten dena on baita, uh, holtza hundiak, zinema Eh, pisina handiak, eh, gertakari handiak, eh, hor gara baitira gehien gehienetan, eta nola iten da bizitzeko, maitatzeko, amesteko gure, gure txaletik, hor denean gure kulturaren funtsa eta muina. Mm. Eta hori guzia, latxagako samatxan, Hori bera, zeren gaztel hori, orain e, baserria dena, eta, eta bizi du baserri bilakatu delako, zeren bat dira, bat beste ikastela batzu. E, eta ez dutenak bizi laun, zeren ez, ez, ez, ez dira erabiliak izan, erori dira. Eta orduan, bada, zerbait simbolikoa, gure gotorleku bat da, Nafarroako gotorleku uh, ospetsu bat, importantea izan dena gure euskal historioan, eta begiratzen duguna ikusi gabe. Eh, eta ikusi gabe zer da zer den hor eh, gure altxora edo nola tratatzen dugun eh, gure gure altxora beste bada zerbait fisikoa bizki fisikoa ta kanpoan izango da eh, publikoak ukango du aterpea beraz aktoreak euri egiten badu aktoreak be bustituko dira baina ez publikoa Eta mai, maiak gure bere ateak ireki ditu e, bere bihotzen guztiarekin eta eta uste dut badela leku bat eh, Euskal Herriko edo zen biztan lehentzat hor egiteko. Aldiz, aldiz, bai, lekuak mugatua dira, zer ezin da sartu zula jene, egun bat pertsona sartzenako da liro. Beraz, aholkatzen da edo komendatzen da, erreserbatzea lehenago, zeren ja, badira, bi hemen aldi, ja, beteak direnak, eh, momentuz bat dira, amabi emanaldi, eh, bat jendea denetan, mhm. eta beraz hasi da jendea errexer batzen, eh, eh, bere tokia, eta egin behar da alik eta goizan, ez ditugu <laughs> sartu, eh, izango da gradena bat, eh, jendea goiteko, tranquil, gozoan, eta aterpean gainera, ongi, baina behar da tokia. Erreserbak egiteko, e-mail bat, tokiak abildua asut puntu eus. Basimun Fus, mil esker eta ikusiko? Bai, mil esker zuri.